af vir al die mensen gesê, kom nader naar mij toe. Hulle het nader gekom, Elia uit die altaar van die Heere wat stikkend was, weer reggemaak. Hij het twaalf klippe geneem, een vir elke stam, die nageslag van die seens van Jacob. Jacob was die man vir wie die Heere gesê het, jou naam zal Israël wees. Elia het die klippe in die altaar van die Heere ingebouw. Rondom die altaar het Elia een sloot gegrawe. Die sloot was so diep dat dit twee seelsaar kon hou. Daarna het hy die hout reg gesit en die bul in stukken gesny en boop die hout gesit. Toe sê Elia, jylle moet vier kruike vol water maak en dit oor die brandoffer in die hout uitgoel. Elia het gesê hulle moet dit weer doen, en toe ook een derde maal. Die water het oor die altaar geloop en dit het ook die sloot volgemaak. Laat die middag, toe de tijd was om die koringoffer te brengen, het die profeet Elia by die altaar gaan staan en hij het gesê, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat allemaal vandaag zien dat hij die God in die land Israël is. Laat allemaal ook zien dat ik die dienaar is, en dat dit hier is wat voor mij gesê het, ek moet al jullie dingen doen. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat jullie mensen kan weet dat hij, die Heere, God is, en dat dit hier is wat hulle harte verandert. Daar het toe vier van die Heere afgekom, dit het die brandoffer in die hout in die klippe in die grond alles verbrand. Daar was niet meer water in die sloot nie, die sloot het droog geword. Toe die mensen dit zien, het hulle allemaal gebuig, hulle gezichten was in die grond. Hulle het gesê, die Heere, hy is God, die Heere, hy is God. Julle het vir hulle gesê, van die profete van Baal, julle moet niet dat een van hulle wegkom niet. Hulle het die profete gevang, en Elia het die profete laat bring na die kies sonder vier. Daar het hy hulle doodgemaak. Toe het Elia vir Agab gesê, Jy moet gaan eet, want ek hoor al klaar hoe val die reen. Agab het gaan eet, en Elia het tot boe op Karmelberg geklim. Daar het hy gebuig tot in die grond en hy het sy kop tussen sy knie gesit. Hy het vir die jongman by hom gesê, Gaan asseblief op en gaan kyk na die sedert. Die jongman het hoor opgegaan en gekyk en gesê, daar is niks. Elia het gesê die jongman moet weer gaan kyk, zeven maal. En toe die jongman het die zevende maal gedoen het, het hy kom sê, daar kom een klein wolkie op uit die sedert, die wolkie is zo so groot soos een mans hand. Toe sê Elia, gaan sê vir Agab hy moet sy paarden inspan en afgaan. Als hij dat niet doen nie, dan zal die reen omkeer en hij zal niet kan wegkomen. Nie. Terwijl Elia gepraat het, het die lucht zwart geword van die wolken en daar was wind en baie reen. Agab het op zijn waag geklim en hy het na die stad Israel gegaan. Maar die Heere het vir Elia sterk gemaakt. Elia het sy kleren vastgebind en hy het voor Agab gehaardloop tot bij Israel.